baixamos a música e poñémonos en contacto con Xoan Arco da Bella, o noso eh, grande colaborador eh, fotográfico, etnográfico, eh, viaxeiro. Vamos alá. Moi boa tarde, Xoan. Boa tarde, feliz ano a todos. Feliz ano tamén. Acaba de eh. decirnos Armando que te envía un grande saúdo cordial, posto que está aí eh. un poquinho delicado eh, recuperándose na casa, pero que, que sepas que, que tamén che desexa un, un bo ano. Pero, a vivir tempos mellores, hombre. A veces a pasar los 40 entonces su día que te levantas en un chelo de algo, decía para mí un médico muy famoso Pontevedra, 20 cagando leches ao médico que a partir dos 40 ten que doer algo sempre. Sí. Bueno, o galla que sea que sea mm, mm, del, delicado pero pouquiño. Va, vamos alá. Bueno. Ben, coita, como foi? Como foi esta saída de ano? Bueno, ben, ben, e, ben, e coa, coa miña preocupación sempre de intentar aportar o máis inédito. Moi ben, moi ben. Entonces, bueno, fixe varias cousas, eh, non... Sí. E, e, e, non parache, non parache logo entón buscar cousas curiosas, porque o compromiso, é eh, supoño que os, os ointes eh, non quedan escoitados de sempre, entón eu me, recor, me revolvo a cabeza eh, sí. eh, buscando o, o, o máis inédito, no? Moi ben, moi ben. E teño, teño un, varias cousas, pero hoxe quería falar dunha porque isto é algo que me preocupa porque está, por dicirlo de alguma maneira, na UCI. O sea, está ah. a cousa moi mal. E quería falar, bueno, todos saben de, de toda España, do mundo inteiro, o que son os óleos, verdad? Sí, sí. Eh, unhas construcións que hai das de varios tipos, madeira, combinación de madeira pedra, pedra sola, eh, eh, según prácticamente a comarca, ou por non decir un lugar, varía a arquitectura, moito porque eran aportacións que facían os canteiros, e mm. cada un daba o seu toque, e, e, e tamén dependía dos materiales que hubiera na zona, non? eh, según o granito se construía dunha maneira ou doutra, a veces se mezclaba madeira eh, e, bueno, outros de madeira todos, como podemos encontrar moitos na zona dos Sancares, o Caunel, ou os clásicos orrios e paneiras de, de, de Asturias, non? Sí, sí, sí. Pero hai uns que, pa min, e, e digo porque algún pode dicir este xa tirouse da moto eu tamén que son únicos hmm. eh, que son un tipo de horrios eh, hasta non hai moito ni en internet, pero eu como teño algo, a xente vai por aí, pode curiosear. Que chan, bueno, sabes que tiene varios nomes, Paneira, Piorno, Canastro, Cabaceiro, Canastro, Cabaceiro. Exactamente. Entonces, eh, hai uns, eh, nunha aldea, hai uns, no, hai un, hai un solo xa que da estrutura do que é a pedra, mm. deste tipo de hornos que era unha base cuadrada perfectamente encima de tres ou catro pés mm. no que se metían unhas estacas había un edificio que tiña unha estrutura de madeira por encima desa base sí. a base para que non entraran os ratos o sea, co, co nos olvidamos eh, circulares pero aí era unha peza cuadrada e sobre elas se metían as estacas e se trenzaban eh, varas de madeira, non? Mm. frescas. E se facía unha estrutura prácticamente viña quedando casi redonda, co tellado de polvo, de palla, de palla de centeo, mm. e aí se guardaba o... O millo. O millo. O millo é o que cabraba, se guardaba... Sí, o, o, o cereal, ¿no? Cualquier, cualquier tipo de... Eh, de, eh, de... Exactamente. Ahora sí. últimamente eh, eh, a, a inmensa maioría están dedicadas sobre todo que palabra no su día <laughs> como Chegovilla, como se implanta tan facilmente neste país, o millo de América. Pero aquí, pues, mm. eh, hmm. eh, xa falaremos outro día. Bueno, este tipo de orrios hai nunha aldea casi alá eh, subindo de, de de Quins, Ixe hmm. Melón Melón a, a serra do do Faro, Faro que, sí. que sí, o Faro que divide a provincia de Pontevedra, Ourense. A, a, a Ourense e aí nese sitio que lle chaman Vivenzo había unha eira e por o mellor uns 20 ou 20 algo porrios deste tipo de construcción mm. eu eh, bueno, están desaparecidos pero para min que debeu de ser quizáis Non, non, te, non te escoitei ben que, que oh, non sei, a, a ver agora a ver, agora como agora mellor, mellor, si sí. vale, pois, pues, para min que de dous ser que diría, a ver, eu calculo así, non contei pero podo dicir que poñamos que 20 construcións deste estilo na parte alta desta pequena aldea mm. Oxe, tamén, bueno, paga a pena porque ten unha arquitectura de alta montaña pouco alterada porque, bueno, sitio xa vive dura eh, foron quedando despobladas, non chegou a, conta, eh, a, a, o ladrillo, mm. pero si, si se pode ver a arquitectura tradicional do que sería a montaña eh, de, de esa zona da Serra da Serra do Faro. Do Faro, sí, sí. Sí, cerquiña, cerquiña, para que algún se o millón no, por nome non se localice, está o santuario da Xestosa, entre... Sí Ourense, Pontevedra, aí no ano, o cumio eu, do faro. Eu, eu, eu, acórdome de, de ir ali e eh, eh, eh, eh, coñecer, bueno, un, un lugar que chamaban a Eira do Casal, non sei se... Si, si eh, eh, a Eira do Casal queda baixo que, está pero, máis por eso, pero vale, que tamén de Kings, que refírome, non? Exactamente, se subes, vale, vale, vale. de Kings, co Via vale. Crucis, tens sí, sí, sí, sí. tiras para arriba, ven outro, outra pequena aldea que lle chama Negrelle, sí. que ten unha eira, pero de horri típico de, de, sí. made, de pedra, pedra combinado con madeira, o sea, A, a pedra son os, son os, o, o, digamos, digamos as columnas, non? Eh, que, que ten, que ten o torno a ratos, non? Aquel, aquela pedriña ali. Oh, tamén curiosamente, agora que saiu do Torna Ratos <laughs> e moitas sei, e moitos sobres tamén sobre <coughs> o Torna Ratos mm. había estaba eh, tallado un, unha pequena canal Ah. Para que, para que servía a canal? Para encher de auga, porque tamén o enemigo sentaba as formigas, as formigas tamén sí. comen o que non hai. Claro, claro, eh, claro. <laughs> entonces, eh, sobre moitas de, tornarratos se inundaban de auga para evitar que pasara este, as formigas. Bueno, pois, eh, ahora neste momento queda solamente un original, como está. Podedes buscar en internet porque é o elemento único que queda. Mm. E, e, e, e eu topei en varios sitios este tipo de construcións, pero o resto, o que era parte de pedra, madeira, foise, descompúxose e quedou en nada, non? Claro, pero claro. aí todavía hai un eh, nun estado medio xa inclinado que ten o, o, o tellado de colmo, de centeo, eh, ten eh, eh incluso un alguén para meter espinos. Espigas, eu me imagino, sí. me imagino que cando pasaba por ali había un home xa maior facendo unha matanza de polos. e, e imagino que debe de ser o, o millo que hai ali debía de ser o que mantiña os polos que además <laughs> eran polos destes reglamentarios eh? cuidaditos co, cos polos non eran polos de dos kilos ni nada deso <laughs> era un polo de comer unha dúcia de persoas ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces eh, este tipo de hornos seguro que algún vai internet se empezou a localizarlo eu os vi eh, ornamentales, ornamentales en algún sitio, mm. eh, pero, eh, por decirlo, reales, reales los que se usaba, eu solamente quedan aí. Topei restos, topei restos, eh, na aldea de Cabalar, topei o resto de un eh, tirado aí a pedra, de mala maneira, pero bueno, existía a base de, de, de esos, de, de orden aldea de Cabalar na lama aí na parte alta, por decirlo moi cerquinha entonces, tamén de, de, da Serra do Faro. E toquei na aldea de Rico Banco, de Rico Banca, en Forcarei, isto da cerquiña de Doade, uh -huh. eh, outro que está ali nunha casa eh, apoiado, facendo de ornamentación, o sea, que xa terra da, eh, da, que formaría, por decir, a tapa da mesa, non? Sí, sí, eh, sí. Pero eh, non volvín a topar Ningún máis e, e xa che digo que o, aí en Vivenzo quedan todavía a base deses montoneos e queda ese en pé. Eh, é curioso. Tamén eh, fai tempo eh, buscando vi unha foto antiga en Ponte da Barca. Ponte da Barca queda en, en Portugal. Sí, sí, sí. Ver, cerquiña da raya, ¿no? E aí aparecía unha foto a, lo menos cunha dúcia de ese tipo de cabazos. Sí. Eh, fun un sitio, preguntei e, e curiosamente vi a mesma fotografía nunha taberna. Ajá. E, e, e preguntei o dueño, a dueña, oiga, esta, taberna, esta foto e tal, onde é? E dime, no, este é aquí ao lado, pero xa non existe. Ajá. Pero recuperamos a foto, o sea, que xa eh, eu creo, creo que estamos falando de un elemento xa único eh, eh, da arquitectura tradicional ou de elementos etnográficos eh, de, de, deste sitio. O sea, que se apuren o que queira visitalo uh -huh. en vivencia. Alá, donde acaba a carretera. Conducióme sí, sí. as subes por quince arriba, tiras, pos no GPS videnzo, e onde acaben as carreteras de aí para arriba, non hai carretera ninguna, non hai posible de subir hacia Sestosa, palo menos con coche convencional, e aí vades encontrar este tipo de horrios que eu tiña ganas de E, e xa te digo, busquei no, no álbum meu, e fai 12 anos, quedaban tres, quedaban tres Ahora, desgraciadamente, 12 anos despois queda un, imagino que algún a persona que ainda o irá gobernando algo, eh, reparando algo, eh, bueno, pois pues, ainda se conserva. É unha pena porque desaparece ese elemento, verdad? E, eh, xa de que se coidan tanto o, o, en moitos sitios o patrimonio, pois pues, eh, algunha autoridade se escoita debería vir a Videnzo porque son os últimos, o superviviente que queda, queda aí e queda parte do outro e creo que era digno de, de, de conservar, non? <laughs> conservar o, o non sei se, se, se te imaginas, o que, como expliquei que era a, o, a construcción. Xa, sí. unha base, está castrenzado de madeira, como se fose unha enorme cesta con tellado apoiada sobre sobre un, un tornarratos gigantesco, claro, non é o tornarratos convencional, senón que toda tapa sobre os pés, tres, catro pés, apoiaba esta tapa grande que facía as funciones de que vale. o Pois unha unha grande aportación e unha grande recuperación, por así decir, non? Porque en realidade o que ti propose que se recuperen un traballo extraordinario que se que os nosos antigos pois teñen. Parece ser que parece ser que en Galicia ou un, según teño entendido, hai máis de 30.000 exemplares diferentes. Sí, pero deses non, deses non, eh. Deses de, ah. eh, eh, son son especiais, non? Pois a, a, sí, a mí me dá a sensación eh, que eu este tipo de construccións e vou novelear un pouco porque non son ni, ni antropólogo, ni historiador ni nada deste experto no? e o único experto que son é de ver no? <laughs> como dice claro, claro, a base claro. de capar sí, sí. Eh, a base de matar aprendes a capar mm. dito galego non? entonces eh, desistir estilo no? e, e, e me dá sensación que estos tipo de construcción debe de ser do máis antigo Mm. Daí evolucionaría o imagino que o río eh, eh, que nos conocemos actualmente que aparecen todo tipo de ilustraciones de ahí aparecería supongo que sería evolución hmm. hay e que tía saber que eu xa te digo, antes de chegar aos romanos verdad <laughs> existiría, toparían los romanos con ese tipo de de, de construción e queda xa che digo ese superviviente parte dos restos verdad uh -huh. de, deste que se dicía eu eh, que o sea, testigos de que, de que hai ese elemento na aldea de Cabalar, Catopei, en Rincobanca, Catopei, ali cerquinha de Doado, mm. eh, e, e non volvín a topar máis, no? Eso foi unha das cousas que fixe que tía ganas de contar, porque, bueno... Moi ben, moi ben. Eh, quen sabe, o mellor vai ter día saber. Pero queda, conta... queda documentación gráfica para todos os nosos ointes que queiran ah, meterse. Queda un, eh, que pode vir un día de, de, de vento <laughs> e eh, ir ao río, e quedan follas por salguén, o sea, quedan fotos por salguén, dice, vamos reconstruir isto, e queda. unha foto, Aí e, que... sobra, e sobra foto, e eh, montamos de novo o... Home, me imagino que conservarse, a non ser de pedra, lógicamente, madeira e tal, madeira de salveiro, de castaño, unha madeira que tiña que ser así, unhas varas que tiña que ser así, cando se cortan, verdad? entonces eh, eh, claro, dura o que dura, a pedra dura moito máis. Claro, eh, claro. É, é unha madeira de castaño seca, tamén dura centos de anos, pero bueno, unhas varitas aí de, de, de castaño. Sabes unha cousa que, que me gustaría que, que, que, que visitaras, eh, polo menos que nos falaras dela, que ademais topeina ou, ou podemos, polo menos faloume dela unha persona da guarda é eh, eh, unha cetaria que había ali, mm, mm, ali pertiño do mar intentamente eh, que, que, que ten unha arquitectura tradicional que, que hoxe hai cetarias moi, moi, moi modernas, non? Sí, claro, Pe, con bombas eléctricas e todo sí, Pero aquela, aquela aquela que está ali eh, cerca de, de, de Ora non me acordo como... Vale. Parece que chaman arredondo ou algo así. <laughs> Deixo da miña man que se é posible o próximo programa no que eu interveña vamos contar da cetaria eh, eh, si sei donde é. Nunca vai ser abaixo. Ah. Pero si vim o, o, o murallón, de, de, alguna máis por Galicia desas sabrá, pero na Guardia creo que se conserva alo menos as ruínas de, de varias. ¿no? A redonda, eu que che digo é a da redonda, que me falaron dela porque era que é unha das máis antigas que hai en, en Galicia e ao mesmo tempo que, que estaba, eh, o sea, no mar, o sea, o, o, feita, feita no mar casi. De, deixo da miña man. Vale. Eso, eso é promesa. E tamén, ainda hai tempo máis, pero vamos deixar para programa. Estuve nun sitio hmm. que lle chaman eh, en Montouto, eh, hmm. da Cañiza, sí. donde hai un suposto cráter que dicen, que dicen que fai sobre 8.000 anos, mm. ya que xa choveu, caeu un meteorito. Ajá, Bueno, eh, a eh. Cañiza está la, está perto de precisamente do, do, de, de, de Melón, eh, o sea que... Exactamente, claro, aproveitei o viaxe. Claro, claro. O viaxe, claro, eh, claro eh, hai que... <coughs> Eu cando salgo de fotos non salgo a pasear, a veces digo, <laughs> pero se, se malamente como, e ando un lado para outro, que aproveito o viaxe porque... A, muy bien, muy bien. A gasolina é caro, e eh, eh, eh, eh, entonces estuve no sitio onde todo indica todo indica... Que aquilo era un, un furado feito por un meteorito. Sí, parece ser que sí, e incluso se fixeron unhas pruebas preliminares. Ajá. <coughs> E efectivamente, eh, como Esteo dice, que aí houve unha explosión, unha alta temperatura, eh, posiblemente dun impacto. Moi ben. Nunca se siguió investigando porque para saber a ciencia certa se eso é, había que facer unhas perforacións en vertical, unhas calicatas. Sí, sí, sí. Oito mil anos pasan moitas cousas. Eh? Hombre, xa che digo. Xa che digo. Está, está pendente de eso. E ah. últimamente, pois, noticias da prensa que vin, pois parece que andan aí a, a intentar eh, facer unhas perforacións un esteo, non? Unhas calicatas eh, para enerxía. Pero bueno, Vale. Eh, para outro momento logo entón, non? Sí, vale. <laughs> cando, cando se demuestre cando Va, se demuestre, ahora vamos, vamos a luchar no no no nos orios ou cabaceros moi, ben. de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, Eso poñémolo en marcha perfectamente. Vale, pois unha aperta grande, mm, saúdos a, ao equipo que formas, que en ti sola, non vas só, sempre vas no, ben, no, moi ben acompañado. Non no, no me deixan a casa. Eh, claro que sí, por eso digo... Que sabes como dice a, cando o sol a, a muller dice eh, calquer día apareces por aí por un monte <laughs> eh, se sabe dijo yo, pero vamos é, é fácil donde aparezco o coche <laughs> eh, eh, eu non ando máis dun quilómetro entón dixo o coche deixan aparecer aquí ala, claro, claro, un círculo de un quilómetro Eh, sí, por aí sí. vai estar o tipo de corpo presente porque eh, <laughs> en moitos sitios non vas a tomar un café vale, vale, vale. se non, se non volves ao coche é que, é que levantes un piñado que e quedarse cunha perna trenca e eh, Moi ben, moi. Entonces, vale. Pois pues, ala, a, cui, a cuidarse, Joan, que que tiñas unha feliz semana eh ata vindeiro sábado, vale? Que queda pendiente da redonda. Veña, unha aperta a todos. Unha aperta, hasta logo. Hasta logo. Música para despedir a Joan, que nos falou moi detidamente deses orreos de Kings. Vamos alá. Oh.